أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله U ime Allaha samilosnog, samilosnog. Tako mi vremena čovjek doista gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Posebno ga molimo onako kako ga je molio njegov miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da ova kiša bude sukja rahme la sukja azab. Bude kiša koja će biti rahmet, milost Allahova, a ne sukja azab, ne kiša kazni. Salavat i salam plemenitom pejgamberu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, svim ashabima, neka je mir i spas svima onima koji, trude, koji se trude nositi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah dostojanstveno kroz svoj život, i donositi pravilne odluke. Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da uvijek dadniješ da imamo plemenitije namjere nego što su naše mogućnosti. Jer nekada nismo u prilici doći na ona mjesta gdje se sluša hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i gdje se proširuje svoje znanje o, islamu. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti svakim dobrom i svakim djelom koje približava džennetu i da nas zaštiti od svakoga dijela koje približava vatri. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi Sallam. I jedan od pokazatelja iskrenosti u nijetu jeste ustrajnost u dijelu. Dijelo koje je iskreno, čovjek nastoji da ustraje u njemu. Bez obzira što u ovoj situaciji, vi znate, učili ste iz fikha, da čak i džemat kada je obilna kiša i kad su tolike padavne, čak i džemat prestaje biti obaveza ljudima, jel? Neka klanjaju u svojim kućama. Čak se desilo za vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi sellem da je obilna kiša padala i Resulullah je rekao recite ljudima da klanjaju u svojim kućama. I to je opet potvrda onoga što evo kroz halku stalno provlačimo jedni drugima. Inna hada dine yusrun. Zaista je islam, zaista je vjera Allaha dželašanu u وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ I niko neće pregoniti u vjeri, pretjerivati, nametati vjeri svoje razumijevanje, mimo onog razumijevanja koje, kojim nas poučava Resulullah, illa galebehu, a da ga vjera neće savladati. Ti ga vidiš da se on udaljio od vjere, on ili ona, ne zato što nije tu našao ono što je potrebno naći, nego zato što je pogrešno razumio ono što je najljepše u životu živjeti. koliko je bitna ova sura, samo na početku da kažem prije nego što se sjetimo, dovom ili fatihom imama Buhari, plemeniti ashabi, kada god bi završavao se jedan dan, a to je nakon kojeg namaza? Nije. Nakon kojeg namaza se završava dan? I kindija. Znači, sakšamo već počinje, evo mi smo već zagazili, alhamdulillah, u novi dan, u petak. Znači, sa ikindijom se završava. E, plemeniti ashabi su imali običaj da nakon što završi sa namazom, da se poselami i da zajedno prouče ovu suru. Ono kao i u horu da, uči, znaš. Pa bi učili vala asri inna linsana lefi husar, zaista je, tako mi vremena, zaista je svaki čovjek na gubitku illa ladina amanu wa amilu salihat. Osim one kategorije ljudi koji imaju dvije osobine. A to je da vjeruju i dobra djela čine i preporučuju jedni drugima dvije najbitnije osobine. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. Vi vidite koliko su ove dvije osobine bitne, da jedni drugima preporučujemo da se držimo istine, makoliko malo bilo ljudi koji su na istini. I da budemo strpljivi u, svakog, u svakom dobru kojeg činimo. Na početku, onako kako smo uobičajali, da se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, Ridan lila il fatih. Mi smo prošli put govorili o određenim tekućinama koje su izlučevine ljudskog tijela i koje, koje su nečiste. Spominjali smo spermu i spominjali smo da je ona nečista i da je potrebno ukloniti sa, odjeći. Spominjali smo, alhamdulillah, da je život Resulullah sallallahu alaihi wasallam koliko god se nama nekada činilo da nema dunjaluka u našim životima, samo kada vidimo prvaka svih svjetova, najboljeg od ljudi, Muhammeda sallallahu alaihi sellem kakav je bio njegov kontekst, kako su oni živjeli i ne samo kako su oni živjeli, mogli su oni živjeti tako oskudni mogućnosti. Međutim, kada vidite šta su radili, u vrijeme Hazret Pejgambera sallallahu alaihi sellem dvije moćne ona, imperije, Perzijska i Bizantijska, su imali sve. Civilizacijski posmatrano muslimani gotovo nisu imali ništa ali kroz principe, kroz vjerovanje i dobra djela. I oni dvije osobine. Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. Zamisli od Hazret Pejgambera i par njegovih ukućana, Ebu Bekra, njegovog najbližeg prijatelja, da je i jedna i druga imperija ušla u okrilje islama. I upravo je u tome, u tome jedna značajna poruka svima nama neće uspjeti bilo koja generacija muslimana sve dok ne bude primijenila onaj metod koji je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi nama svojim primjerom pokazao. Jer u vremenu kada su nažalost vrijednosti na udar, u vremenu kada bujaju prohtjevi u ljudima, kada se i osnovna čelija jedne, jednoga društva, to je porodca, kada je i ona ugrožena, jedini način da se vratimo tim vrijednostima jeste da se vratimo stvrtelju i vratimo njegovom pejgamberu. Vratimo se stvrtelju u smislu generalnog usmjerenja, pa Kur'an uzmemo za vodim. Međutim, primjena Kur'ana mora biti kroz koja vrata? Kroz vrata primjene Resulullah sallallahu alaihi I nikada, vjerujte, mi smo mogli dobiti knjigu. I svaka knjiga gospodar nam je mogao spustiti. Bez poslanika. Ali odabrao da nam poslanici donesu objav. Zašto? Da mi ne možemo kazati kako, ne mogu ja onaj, da to primijenim, to, to niko od ljudi nije primijenio. I kada danas mnogi ljudi traže sebi opravdanja, glavni, glavno opravdanje koje kaže, kako tu, kaže, pa kad vidi tebe da obavljaš namaz, da si česti, da obavljaš svoj posao savjesno, svoje dužnosti, onda se vidi na tebi da, da može. I zato vi znate da je Boži poslanik sallallahu rekao El ulema'u MBA. Oni koji su učeni su nasljednici pejgambera. Ovo učeni nemojte razumjeti da budu velika ulema. Nemojte razumjeti da budu, ne znam, da znaju Kur'an čitam na pamet. Onaj ko zna jedan ajet, on je alim. U smislu da ga poznaje. Jer alim znači znalac, onaj koji poznaje. Ako znaš jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, možeš ga prenijeti. Možeš ga prenijeti ljudima oko sebi. Ti si nasljednik pejgambera kada nosiš njegov hadis kada ga živiš u svome životu i kada moliš dragog gospodara da ti dadne ambijent, da ti dadne okolinu gdje možeš taj hadis prenijeti. Evo, svi mi imamo roditelje, ili žive ili su preselu. Kada znaš hadis pejgambera sallallahu alaihi ve sellem, rida Allah fi rida walidain. Zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. Wa sahatu Allahi fi sahati walidain. A nezadovoljstvo Allaha, srđba Allahova je u srđbi roditelja. Ti si alim kada najprije taj hadis uzmiš. Pa ga onda primijeniš na sebi. Ljudi vidi, on poštuje svoje roditelje. Pa nije nekada lako. Ali zato nemoj im reći nikoliko u. Dakle, vrlo je bitno da u životima svojim ono znanje koje imam primjenjujem. Jer kaže ulema, bereket, znači plod jednog znanja, dođe tek kada ga u život primjeniš. I ne može, tako je Allah dragi dao, ne može se desiti da mi primijenimo bilo šta od onoga što čujemo. Od ajeta, od hadisa, od lijepih izreka u lemi, od smjernica za, za ponašanje, a da, to, a da to na nama ne ostavi neki trag. To ostavlja najprije trag na našim srcima. Kada osjetiš da nema skrušenosti u namazu, da nema slasti u namazu, preispitaj sebe koliko si dosljedan u onome što poznaješ. To kažem i sebi, kažem i vama i to je nešto gdje moramo uvijek preispitivati sebi. Jer evo gledajte samo jedan hadis, ovaj ambijent, Allah dragi da nam dadne da ova kiša zaista bude kiša milosti. Ljudi, pogledajte, samo evo naš broj se ovdje smanjio. Jel da? Jel da? Pitanje odnosa. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, lau kameti sa'a, da nastupi sudnji dan, wa fi jedi ahadikum fasila, a u ruci jednoga od vas bude a sadnica. Šta treba uraditi? Jel nastupio sudnji dan? Nije. Kiša popolovi ili trčina ljudi ne dođe. Zašto? Jer je pitanje, nije pitanje ambijenta, pitanje odnosa. A šta je još bitnije? Ako stvarno nisu mogli doći, dobili su nagradu. Jer imaš mahala poplavlo, ne možeš izaći na ulicu. I zato je namjera vjernika šta? bolja od njegovog, djela. Jer vrlo često nemaš priliku. A druga stvar, moramo graditi kod sebe odnos. Da sam u prilici učinio bi dobro. Da sam mogao učinio bi dobro. Jer ima ljudi koji, Allah dragi, ih je počastio da imaju imetak. A ima ljudi koji će do kraja života, kako mi to kažemo, mučiti se, kuburiti, jel, sa obskrbom. Možda će oni kod Allaha biti upisani među darežljivi. Zašto? Zato od onoga malo što su imali, kako mi tu ovu redovnu sadaku koju podijelimo, to je malo, to je od nas. Mi nismo imućni. Ali ništa nije malo ako nam ga Allah primi. Ovaj hadis Resulullah s.a.v. koji je sljedeći je ponovljen, već je pročitan, a to je hadis u kojem Hazreti Iša kaže da ona prala odjeću Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim bi on izašao, a na samoj, na samoj odjeći bio bi trag, trag, trag vode. Sljedeći hadis je da nas Allah dragi uputi da ovaj, pokušamo ga na pravi način razumjeti. U njemu ima nekoliko stvari koje su zaista, zaista teške i govore o tome da pogrešan, pogrešan postupak kada ostavi trag na ljudsko društvo, nije dovoljno kazati pokajao sam se. Nego moraš, sastavni dio pokajanja je da vratiš prava onome kome pripadaju. Ne može osoba koja je Allah nas od toga, utajila i metak ili ukrala nečiji metak. Ne može kazati ja sam se pokajao, a još uvijek živi u kući koja je ukradena. Govorili smo puno puta, ja bih zamolio vas da se prisjetimo zajedno. Koja su tri uvjeta te ubije pokajanje? Prvo je, evo ja ću početi prvim, da se iskreno u svome srcu, da se iskreno u mom i tvom srcu probudi kajanje, da mi je krivo što sam nešto uradio, to je prvo. Kajanje. Drugo, napustiti grije. Treće, a odlučiti čvrsto koliko nas Allah počasti, pa opet ćemo se vratiti, pa kaže poslanik, kad se ti vratiš grijehu, vrati se i tobi, jel, pokajanje, pa će ti Allah oprostiti. Ali ovo su tri uvjeta. Prvo, iskreno kajanje, drugo, ostaviti grije, ali pogledajte, subhanallah, jel prvo dolazi stanje srca ili stanje tijela? Stanje srca. Jer ako sam iskreno osjetio kajanje, onda ću šta uraditi? Ostaviti grije. I treći uvjet je šta? Odlučiti. Bismillah, ja sam odlučio, neću se više tome vraćati. Gospodar, pomozi me, prouči dobu, klanja dva rekata. Koji je četvrti uvjet? A ne, ne, ne, ne, nema tražiti oprosta. Polako. Vratiti, nema tražiti halala. Ako su u prilici da vratiš, ne možeš mu doći pa kada je bil ti meni halali. Ti njemu uzeo nešto od njegovih prava. Moraš vratiti onome pravo kome pripada. Zašto? Vidjet ćete sada ovaj hadis. Vidjet ćete šta može. A mi, bošnjaci i bošnjakinje, smo prošli kroz ambijent, pogotovo evo, u zadnjem stoljeću, u 90. godinama, prošli smo kroz ambijent ljudi sa kojima je Resulullah se mora nositi u njegovome životu. A da vidite kako je prema njima postupio. Kaže, babu ebuabil ibil, ebualil ibili od valganemi wal Kaže, poglavlje, a čudno vidjet ćete, kaže, mokraća deva i životinja, i stoke i kaže njihovi torovi. Gledajte sad hadisa Rasulullah sallallahu alaihi Ebu Musa fi daril berid sirqind. To su mjesta, hoće da se kaže da mjesta gdje, gdje bude stoki, ako na tom konkretnom mjestu nema nečistoća da se ta mjesta tretiraju čisti. Kaže Ebu Musa Lešar, jedan od ashaba Rasulullah, je obavio namaz u, u torovima, gdje inače bude ovaca. Walberijetu ila džembiji. A kaže, životinje stoka su bile okolo. Ima jedan moj kolega na fakultetu pa umije postaviti lijepa pitanja da studenti malo razmišljaju s fika. Doktor Mustafa Hasani pa je jednom prilikom objašnjavao studentima šta je, kako nama obaviti nekada kad je čovjek u prilici da radi. I kaže, ti dođeš, kaže, kopo si spred kuće, počela kiša padat, sav si blatnjav, Kaže, šta ćeš, kaže, hoćeš klanjati nako oblatnjav, kaže, ili ćeš, kaže, hoćeš klanjati bez odjeće skroz, ili u minimalnoj odjeći, ili ćeš, kaže, klanjati u blatnjavoj. Pa kaj većina kaže, klanjaće, kaže, go. Pa kaže, al, pa kaže, blato nije nečisto. Jeste ono prljavo u smislu, nemoj mi ukuću ući blatnjav, nego očiti se, evo ti krpa, evo ti voda, jel? Al blato samo po sebi, šta? Nije nečisto. I baš jednako, da kažem, lijepa doskočica, da ljudi razumiju, slušaj, zemlja nije, nije prljava. Mokraća jeste prljava, izmet jeste prljava, krv jeste prljava. Ali zemlja sama po sebi nije, šta više, čime te jemo, uzimamo. Subhanallah. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال prenio nam je Suleiman ibn Harb od Hamada ibn Zeda, od Ejuba, od Ebu Kilabe, od Enesa, kala kadima u nasu min ukl. Kaže, došli su ljudi iz plemena ukl, evo urejne, ili plemena urejne. Fečteul Medine. Pa su se razbolili u Medini. Došli kod Resulullaha, to pleme beduinsko. I šta, šta im se desilo u Medini? Razbolili su se. I ovo imate, ovo je muđiza Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kažu da, je, da su se svi ashabi, kad su došli iz Mekije u Medinu, da se razbolili. Jer je voda u Medini bila takva da je podnose samo oni genetski koji su rođeni u Medini. Svi se razbolili. Čak šta više, znate zašto je ostalo na hađu da se otkrije jedna mišica? Da se pokaže da muslimani nisu oslabili. Jer su u Meki mušnici rekli, mnogobožci, kaže muslimani su otišli u Medinu i svi se razbolu. Sad su, kaže, mršavi, nemaš i šta vidjeti. I kad je Resulullah ušao u Meku, Allah mu je naredio da otkrije šta? Mišicu. Da se pokaže. Do sudnjeg dana ostaje sastavni dio obrijeda hađa, da se pokaže snaga, da se pokaže sposobnost, da se pokaže, to je znanje. To je. Znači, alhamdulillah, vjernik i vjernica trebaju to pokazati. Što se smijete? Ali nije znao to. Jesu, nije znao. Nije, ozbiljno su. Pa dobro, naravno, rekao sam vjernica da pokaže znanje, nemoj sad odmah, nemoj ti šta tebi ne umpadne spominjati, to ne znaju na što ja mislim, subhanom. Zna se, propiski džaba se zna. Rekao sam da pokaže znanje, da pokaže vještino, nisam, nemoj ramena u tobe, joj. E, subhanallah. E, šta se desilo njima? On se, e, šta se desilo? Počeo sam govoriti o muđizi, ti sam zbunio sa ovim. ovoj. Desilo se to da je Resulullah s.a.v. podigao svoje ruke i rekao gospodaru prenesi bolest izvan Medini, u to i to mjesto. I ta bolest je i danas, radili su istraživanje prisutna u tom mjestu. Bakterije su tamo prisutne, više nisu u Medini. Ko je tamo, ako popiješ iz tog bunara vodu, gdje je prenešena bolest stanovnika Medine, odmah te zadesite bakterija, sreo sam jednog čovjeka, da ga Allah dragi pomogne toko moga puta, onaj obolio od neke bakterije, kaže, nikako se ne može izbasti iz organizma. Ljekari mu rekli, čitav život ćeš patiti od toga. I kad se ona aktivira, hoće dušu ispustiti. Ne može zaloga jedan ni kap vode. Čim nešto unesi u organizam, mora izbaciti. Toliko je taj, ta mala vojska stvoritelja koju mi, toliko je to jako. I to je bila mođiza Resulullah i ovi su se također razvolili. Pa, pa im je Boži poslanik فَأَمَرَهُمُ nebiju sallallahu alaihi wa sallam بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا u Pa im je Boži poslanik sallallahu alaihi sallam naredio, pošto su beduini, da izađu i da piju. Ovo je lijek toga vremena. Međutim, ja sam kasnije istraživao, kaže da piju mokraću devi. I kaže, oni su stvarno otišli, izašli, Resulullah im dao deve, čim su počeli pit mokraću deve i izliječili se. Imaju istraživanja koja kažu da u određenim slučajevima kad su jaka, jaka bakteriološke upale, kaže, valjda ta mokraća deve ima neko ljekovito svojstvo. Ja ne znam. Gledao sam neka istraživanja na Lazarsu, napravili seminar čita vezano za pitanje da li je to onaj, da li je to tako ili nije, došli su ljekari iz čitavog svijeta i zaključak, jedan od zaključaka je bilo da ima određena ljekovita sredstva. E, fentalaku, pa je Boži poslanik njima naredio da to učini i oni su otišli. Izašli su izvan Medine i šta im je Resulullah dao? Dao im je onaj stado deva, da imaju. Felema sahu katalu rajen nebi. Šta su radili? Čim su, kaže, ozdravili, uzeli su onoga pastira kojeg je Boži poslanik poslao da ih izmeti i ubili ga. U jednom rivajcu se kaže da su mu ocijekli na, unakrst ruku i nogu i da su mu oči izvadili. I hoću da znate to. Kada pričamo o Arapima, da znate i ovi su Arapi. I to kad vam čovjek kaže ja živim ne znam, nedaleko od Alazhara ili živimo sami Bejtullah, onda može biti od ovih i od njihovih potomaka. Zamisli, Boži poslanik im dao lijek tog vremena, rekao idite popijte, ozdrav ćete. Odmah čim su počeli, ozdravili i odmah uguli čovjeka. I to na, na, zvjerski način gubili. Na zvjerski način. ostaku nam. I šta su još uradili? Subhanallah, svako odgovara s onim što je u njemu. Čovjek kad je plemen, ti kad ga uvrijediš. Jer čovjek kad je plement, kad ga postidiš, on se zacrveni nezgodnom, jer zato što je to u njemu. Čovjek koji je neplemenit i koji je osoran i grub, čim ga na neki način dovedeš u nezgodnu situaciju, sve što može da izlije od psovki na tebe izliče, jer je to u njemu. I zato je jedna od lijepih izreka kaže kullu in bima fihi yandahu. Svaka kaže posuda proliva ono što je u njoj. Ne može biti